Да отвориме во Откровение, 14 глава. Да се подсетиме на <clears throat> еден стих, еден дел од описот на Божиот остаток, кој што, ако беше спомнат мегу некој од цитатите што денеска ја не ги читаше, некој од обележијата, конкретно едно од обележијата на Божиот остаток, кој што е забележен во четвртиот стих, забележен во четвртиот стих од 14 глава Откровение. Значи, која ги опишува 144 илјади Јован, меѓу другото вели, тоа се оние кои не се осквернија со жени, именно тоа се девственици. Тие одат по јагнето каде и да оди. Тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето. Оној средишниот дел, односно карактеристика, каде што вели тие одат по јагнето каде и да оди. Значи, верни Христови следбеници. Живееме во времење кој што се некако предзнак на големите кризи кои што ќе доаѓаат, а може би секој од нас па веќе доживува или доживеал големи кризи во животот и сакал да видиме преку искуството на Исуса Христа, следејќи го Него, затоа што следењето не значи само да го следиме, туку на да се учиме од Него, да видиме како Тој постапувал, да видиме како Тој ги пребродувал кризите во својот живот, а ги имал. Во случајов едно од најтешките, најголемите, кога одлуката која што ја донел, ако не ја донел таква како што ја донел, немаше да има спасение за никој од нас. И преку овој негов пример ќе се поучиме да се поучиме како ние можеме да се соочиме со <clears throat> кризите во нашиот живот или поготово со оние големи кризи кои што престојат во овој свет. Јас ќе читам така делови од Копнежот на вековите од 74-та глава, мислам дека беше, да. Од наслов Гециманија, сакам да, да го доловам тоа преку перото на Елен Вајти, нормално преку некој стих. Веле Исус сериозно разговарал со своите ученици и ги поучувал. Знаеме, непосредно пред да влезе во Гециманија, многу добри а, поуки им кажал, било полна месечина, се разбира се која така било на Пасха, и знаете кога е полна месечина и ноке доволно се гледа. И но кога се приближил до Гециманија, значи секојаш бил расположен, секојаш бил тука да ги поучи ученици, но кога се приближил до Гециманија, заедно со нив, станал необично молшалив. Необично за него знаел дека е пред тешки искушенија. Ова место често го посетувал да размислува. Знаеме дека често пати одел таму, си имал посебно место кај што знаел да прилегне, да одмори, да разговара со Господа. Но никогаш со срце толку полно со болка како оваа ноќ на неговата последна преспртна борба. Морал да ја понесе вината на поднатото човештво врз него кој не знае за грев, морало да се стави беззаконието на сите нас. Гревот му изгледал многу страшен, а тежината на вината, што морал да ја понесе премногу голема, и затоа бил во искушение да помисли дека тоа за секојаш ке го одвои од љубовта на Отецот. А тоа страшно било за Исуса. Страшно можел да поднесе такво нешто. Ова, ова не кажува каков однос а, как, какво е единство, каква е љубов постои меѓу, меѓу тројството горе. Вика, не можел да поднесе, значи, да помисли дека, односно помислувал дека, значи, тој товар на греб, вината што ќе ја понесе за што ќе одвоја од љубовта на Отецот. Си веле готово, крај. Тоа не можел да го поднесе. Знаете колку е страшен Божиот гнев кон престапот, извикнал душата ми е смртно нажалена. Доека се приближувале кон градината, ученици забележале промена кај својот учител. Никојаш порано него виделе толку длабоко жалостен и молчалив. Колку што одел понатаму, оваа необична тага станувала се подлабока, но не се осмелувале да го прашаат за причината. Оделе, значи веројатно повеќето молчеле. Исус молчи, невообичаено, до пред малку им зборувал, кажувал разни поуки. немајате се вели, подклекнувал како да ќе се урне на земја. Уште не влезен во Гециманија. Кога стигнале во градината, учениците грижливо го барале неговото вообичаено место за одмор, за да може нивниот учител да си почине, да одмори. Секој чекор го правил со мачен напор. Гласно овкал, како да страда под притисок на страшен товар. Кога неговите придружници, че значи учениците, не би го придржале два пати би паднал на земјата. Значи, влезени на самиот влез во Гециманија, уште не почнала она борба, меѓутоа борбата веќе се одвивала нормално кај него. Умислите. Близо до влезот на градината Исус ги оставил сите своји ученици, освен тројца. Со кого влегу? Вообичајано. Кои биле тие тројца? Петар, Јаков и Јован, да. Наложувајќи им да се молат за себе и за него. Значи, ги оставим, рекол, молете се за себе, но и за мене. Со Петар, со Јаков и Јован дошол на засолнетото место во градињата, на него познато место таму. Оние тројци ученици биле најблиски Христови придружници. Знаете дека и на гората на преобразувањето и таму исто истите биле. Веројатно Исус не случајно нив ги повел, ги чувствувал како најблиски, затоа што, знаете што, не само што а, отишел тука и бил клучен момент кога ќе рече да, кога ќе ги прифати гревовите на секој од нас, туку вистина а, имал потреба од, од, од човечка а, од човечко сочувство, подкрепа, значи. Придружба. Затоа ги зел нив како најблиски. Сакал нокта да ја поминат со него во молитва. Тоа било неговата желба. Доволно ќе било да, да го поддржат на тој начин. Не морало, не морало кој знае што да, да прават. Отишел малку подалеку од нив, не толку далеку, за да можат да го видат и да го чујат. И паднал ничком на земјата чувствувал дека гревот го одвел од неговиот отец. И знаеме сега на неколку пати се моли и доаѓа да види што прават, а тие што прават, спијат. Елен Вајтнен на друго место вели, учениците во овој случај во Гециманија се представници на црква која што спие. А да не заборавиме, како е 10 девици е опишено црквата на последното значи, вече, последното време кога сите спијат. А Исус е представник на, на црква која што се моли, која што бдее, знае дека доаѓа криза. Бидејќи чувствувал дека неговата заедница со Отецот е прекината, Христос се плашал дека неговата човечка природа неке може да издржи во судирот што настапува со силите на темнината. Во пустината на искушението се решавала судбината на човечкиот род. Тогаш Христос бил победник, че во пустината. Сега искушувачот стапил во последниот страшен судир. Дјаволот знае дека ова му е едно од последните шанси. Знаете сега како Елен Вет го пишува, вели, за ова се приготвувал во текот на Христовата тригодишна служба, за завршниот удар. Сето, за, сето во тоа, сега во тоа вложил се, Ако овде претрпи неуспех, неговата надеж да биде господар, ќе биде загубен. Земните царства на крај ќе станат Христови, а самиот тој ќе биде исфрлен и прогнан. Знаеме дека и уште во пустината сакал да го наговори, да го измами Исуса, да клекне, да му се поклони, затоа што ќе ги добие наводно сите царства. Но, но не, напротив, он знае дека ќе ги изгуби. Ова му е последна шанса. И се спрема за последниот удар – Меѓутоа, кога Христос би можел да биде победен, земјата би станала царство на сатаната, а човечкиот род секојаш би останал под негова власт. Знаејќи ја суштината на судирот што го очекувал, Христовата душа била исполнета со страшна закана на одвојување од Бога. Сатаната му рекол дека одвојувањето ќе биде вечно, ако стане гаранција за грешниот свет, видите, ја неговата лукавштина. Значи, ако го сториш тоа, за секојаш ќе бидеш одвоен од Отецот. Ке се поистовети со сатанското царство и никојаш повеќе нема да биде едно со Бога. Ова била тешка борба за Исуса, кој што не можел да види многу понатаму во својата човечка природа. Затоа му било потребна и човечка подршка. Кога страда човечкото срце копне за сочувство. Така било и со него, значи не бил ништо поразлично. Човек во најдлабока душевна болка дошол кај своите ученици со голема желба да чуе некој утешен збор од оние што толку често ги благословувал, ги тешел и ги штител во жалоста и во неволјата. И ова е еден момент кој што е многу значен за да се подготвиме за кризата. Не можеме спиејки да ја дочекаме кризата и да се разбудиме среде криза, и тоа веќе нема да знаеме главата кај не. Мораме да бдееме, мораме да, се, да сме спремни, мораме да го осетиме времето во кое што живееме и да бидеме подготвени за тоа што, што иде. Тој, вели, би бил закрепнат само кога би можел да знае дека неговите ученици го разбират и го ценат. Доволно и тоа било за него. од почеток биле мощни загрижени кога го виделе својот учител, кој обично бил толку мирен и достоинствен, како се бори со тара што ја надминува моќта на свакањето. Го забележале тоа кај него. Виделе дека не е се исто. Значи, кога ќе дошол тој кај нив, па ќе се као расонеле малку и ќе виделе нешто онака као низ, како да кажам, низ трепки, се молеле, кога го чуле силниот извик на страдалникот, кој е рекол, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Немале намера да го напуштат својот Господ, но изгледале парализирани со заспаноста што можеле да ја растераат кога би продолжиле да се молат на Бога. Не ја сватиле потребата од стражарење и од сериозна молитва за да му се спротистават на искушението. Значи за нив тоа не било премногу нешто сериозен момент не го почувствувале моментот, иако Исус, кој знае колку пати им кажал, што ќе се случи. Ше многу битно е колку ние свакеме, ја свакеме сериозноста на времето во кое што живееме. И колку ние треба да биме сериозни и во молитва, и во проучување, и во целата таа подготовка. Како што брат Зоран денеска кажа, а не да се занимаваме со некои тривиални, некои небитни прашања да се расправаме, не знам, жените, не знам, проповедници, не знам, Армагедон, не знам, некои такви тривиални небитни работи. Да гјавот не фати во некој и тоа е на некој начин парализираност. Може да не парализира на тој начин. И ке не фати не времето, кризата неспремни. Учениците се разбудили кога го слушнали совиот глас, но одвај го препознале. Се ова е во вториот случај. Значи. Втор пат кога доаѓа кај него. Зашто болката потполно го изменила неговото лице. Не личел на себе во сето она што го доживувал. Нешто што тешко можеме да го разбереме ние. Да. Да се потиш и да испод да ти излегува крв, мислам, тоа е страшно. Обрнувајќи му се на Петар, Исус рекол, Симоне, ти спиеш. Не можеше да бдееш нито еден час. Им се обрекне вели, бдејте и молете се за да не паднете во напас. Духот е срчен, но телото е славо. Славоста на учениците разбудила кај Исуса жалување. Значи тој покрај тие маки во кои што се наоѓа пак мисли на нив. Се плашал дека неке може да го издржат искушението што ќе дојде на нив поради неговото предавство и смртта. Сега после веќе третиот пат, вели: толку пати ја изустил оваа молитва. Три пати човечката природа се повлекла пред последната најголема жртва. Но сега пред откупителот на светот се појавила историјата на човечкиот род. Видел дека прекршителите на законот ќе мора да загинат ако бидат препуштени самите на себе. Ја видел човековата безпомошност. Ја видел силата на гревот, ја гледал судбината што го очекува и донел одлука. Ќе го спаси човекот по секоја цена. Го прифатил своето крштевање со крв за милиони, што се осудени на смрт, да можат преку него да добиат живот вечен. Ги напуштил небесните дворови, во кои е се чисто, срекно и славно, за да спаси една загубена овца, еден свет кој паднал поради престапот. Тој нема да ја напушти својата мисија, ќе стане жртва на помирувањето за човечкиот род, кој решил да сгреши. Неговата молитва сега дише со послушност. Ако не е можно да ме заобиколи оваа чаша, да не ја пијам, нека биде волјата Твоја. Каква одлука? И покрај целиот товар што го имал, сите тие целата таа борба, сватил дека без неговата жртва нема, нема решение за западнатиот човечки род. И рекол да, ќе се жртвувам. Кога решил, значи кога донел одлуката, паднал како мртов на земјата од која делумно се подигнал. Каде биле сега неговите ученици нежно да ја придржат главата на својот источен учител и да го измијат тоа чело кој навистина било наполно обезличено? Ги нема, спијат се одлучува за човечкиот род, а учениците ги нема. Да прочитаме само за момент еден мал дел од 22 глава Лука, од 41 до 43. <clears throat> Интересно е што добил подкрепа од небото, но откако ја донел од луката, значи, небото не се мешало. А, Исус, тоа било мисијата, тоа било начинот да Исус донесе вистинска одлука, да самиот одлучи, што ќе прави, а знаел, знаел, свесен бил што е Божја воля, но не било лесно да сето тоа го направи <clears throat> како човек. Изгубил секаква човечка подршка, може да кажем. Значи, немало, немало никаква човечка подршка. Дјавол тоа и го прави. Че значи, ние како христијани, на крајот, на времето, во големите кризи, нема да имаме никаква човечка подршка. Никој ништо не може да ни гарантира нам дека, не знам, или па ако свесни сме, знаеме дека ако би се подпреле на човек, што не е паметно, дали така би можели да успееме? Не. Само на Бога 41 стих вели, и тој се отделе од нив, колку што можеше да се фрли камен и клекна на колени и се молеше, велејки татко, ако сакаш отстрани е оваа чаша од мене, но нека не биде моја, туку твојата воля. И 43-тиот, и му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. Господ прати ангел, и тоа не било кој, туку Гаврило, да го подкрепи. Но ова е после донесената одлука, како што гледаме му била потребна подкрепа. И тоа како? Немал човечка подкрепа. И јас верувам, ова не случајно е дека кога, кога ние утре би се нашле, ако сме верни на Бога, ако го имаме а, тој тесен однос и врска со Господа, може да бидеме напуштени целост, без никаква човечка подкрепа, на Господ нема да не остава. Господ има начин како да не подкрепа. Ако треба, еве, како случајот со Исус, ке ни прати ангели за да не подкрепат. Иако тие се тука, мислам, цело време околу нас ке бидат, но во видлива форма. Да ги видиме, да сватиме дека не сме сами. Но Бог страдал со својот син, значи, ги немало учениците да го придржат, да го подкрепат, да го дигнат, <clears throat> но Бог страдал со својот син. Ангелите ги посматрале предсмртните маки на Спасителот. Го виделе својот Господ обкружен со легиони сатански сили. Неговата природа оптоварена со ужасен таинствен товар. На небото владеела тишина. Не е гибната нито една харфа. Нема, нема никаква музика тогаш на небото. Кога смртниците би можеле да го видат чудењето на ангелските чети, што со тивка болка посматраат. Како Отецот својот сакан син го лишува од зраците на светлината, од љубовта и славата, подобро би сватиле колку е одвратен гревот во неговите очи. И да, навистина, тоа се моментите. Затоа Елен Вајд вели дека <clears throat> барем по еден час, или половина, не знам како велеше, но секако еден час е подобро, треба да поминуваме секој ден размислувајки за тие последни сцени од, од Христовиот живот Затоа што тука се гледа грозотијата на гревот, тука се гледа и Божијата љубов. Тоа се две клучни работи кои што можат да, да делуваат во нашиот живот, да ние ги добиеме нашите битки и да ги пребродиме нашите кризи. Вели понатаму во оваа страшна криза, кога се стоело пред таа одлука, <clears throat> кога во раката на човекот на болката треперела таинствената чаша, чаша се отворило небото, среде бурната темнина на овој критичен час, засветлила светлина и пред Христа дошел и застанал силниот ангел, кој стои во Божје присутство и ја зазема положбата од која паднал сатаната. Значи, Гаврилата. Ангелот кој што е замена за на позицијата на која што бил Луцифер. Ангелот дошол не да ја земе чашата од Христовата рака, туку да го засили, да ја испие, уверувајќи го во љубовта на Отецот. Дошол да му подари сила на божествено, на божествено човечкиот молител. Му го покажал отвореното небо, зборувајќи му за душите што ќе бидат спасени со неговите страдања. Ово било и како потребно. Знаете, подосна и на крстот. А, силна подкрепа ќе добие од <clears throat> разбойникот од десната страна на крстот кој што ќе се покае, ќе побара да биде спомнат во небесното царство. Тоа влејало голема надеж кај Исуса, затоа што уловеана толпа пред него, распни го, распни го, го плукале, го врегале, учениците ги нема никаде, сите се разбегале, како што и самиот кажал, ќе се разбегаат уште во Гециманија. И од никаде подкрепа не можел да види што ќе постигне со тоа што го прави, но Уште овде во Гецимани ангелот му го покажува небото и вели го подсетува на душите што ќе бидат спасени со неговите страдања. Го верува дека неговиот отец е поволен и поселен од сатаната, дека неговата смрт ќе му нанесе целосен пораз на сатаната и дека царството на овој свет ќе им биде предадено на светците на вишниот. Му рекол дека ќе го види трудот на својата душа и ќе биде задоволен, зашто ќе види мноштво припадници на човечкиот род, спасени за цела вечност. Како да ги читам овде некои од стиковите од 53 глава Исаја. Да. Христовите големи душевни страдања не престанале, сега внимавајте, после ова, после ова а, големо окрабрување од ангелот, неговите страдања не престанале. Тој понатаму страда, но го напуштила потиштеноста и обескрабрувањето. Него е сосема друга ситуација. Сеја тој е охрабрен, а страда и понатаму. Наистина, која човек страда, па уште ако е обезхрабрен и потиштен, е тоа е веќе вистина страдање. Гјавол тука може многу лесно да не сруши со обезхрабрување. Но тој веќе не е, значи се, се сменило нешто. Бурата не стивнувала, но тој врз кого таа се урнала, бил засилен да и се спротистаме на незината жестокост излегол тивок и мирен, како што и влегол, предходно, нели? Молчалев, но загрижен, но сега е мирен, сталожен, тивок. На неговото лице извалкано со крв почивал небесен мир. Го поднел оно што ни едно човечко суштество не би можело да го поднесе, зашто вкусил предсмртни страдања за секој човек. Видите колко е значена таа врска со небото. Ако ја немаме во тие моменти на криза, нема да можеме да се одржиме. Заспаните ученици од ненадеж ги разбудила светлина што го обкружувала Спасител. Значи, појавата на ангелот ги буди учениците. Но и тоа нема да ги разбуди од тој нивни сон. Неверојатно. Ти колко биле заспани. Го виделе ангелот наведнат над учителот кој бил на земјата. Го виделе како ја подига главата на Спасителот на своите гради и покажува кон небото. Го чуле неговиот глас, како најсладка музика, како изговара зборови на утеха и надеж. Учениците се сетиле на сцената од гората на преобразувањето. Се сетиле на, за славата што го обкружувала Исуса во храмот и за Божиот глас кој зборувал од облакот. Сега повторно се открила истата слава и не се плашеле повеќе за својот учител. Тој бил под Божија грижа, силниот ангел е испратен да го заштити. Учениците повторно во својот умор и подлегнале на необичната сонливост, сонливост што ги совладувал. Каква е таа необична сонливост токму во тие клучни моменти? И еве, дури таква сцена виделе и пак се вратиле да се и легнат. Да, мислам да... Да. Исус пак ги нашол како спијат. Гледајќи ги со тага и рекол, уште спиете и почивате. Еве се приближи часот во кој синот човечки се предава во раците на грешниците. И ще дојка ги изговарал овие зборови, ги слушнал чекорите на джганот. И сега, некако така ми доја некоја идеја, може и понатаму ќе продолжиме, може следната сабота, не знам, ќе видиме или после, таму, нова година некаде, за джганот, за мноштвото, за народот, за притисокот кој што би можеле да го имаме и ќе го имаме во последно време и како тоа да се соочиме со таквите кризи. Го гледаме овде джганот, толпата, да кажеме, како на доаѓа ги води Јуда. Ајде да читаме во Јован 18 глава. Од први стих што му рече тоа, Исус излезе со своите ученици преку потокот Кедрон, каде имаше градина во која влезе со своите ученици, значи, и се Јуда, негови, неговиот предавник, го знаеше тоа место. Зашто Исус често се состануваше со своите ученици таму. Тогаш Јуда зеде чета и служители од правосвещениците и од фарисеите и дојде таму со светилки, факли и оружје. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи им рече, «Кого го барат?»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 Лицето на Спасителот го осветила божествена светлина и над него се покажала прилика во вид на гулам. Во присуство на оваа божествена слава, злосторнички настроената светина, така вели овде, значи толпа, джган, не можела да стои ниту миг, се повлекле. Свештениците, старешините, војниците, па дори и јуда, паднале како мртви на земјата. Дошли да го апсат. Веднаш потоа ангелот се повлекува и светлината исчезнува. <clears throat> и Исус, ова било згодна прилика да, да избега. И учениците тоа го мислеле. Се велеле, е, сега е моментот, сега ќе избега. вообшто не го очекувале она што следи. Што веројатно ќе ги разочара. И неспремни ќе ја дочекаат кризата. Предходно не се молеле, спиеле и така натаму. Уклучните моменти, сето тоа се битни моменти кои што не треба да ги губиме од вид, како подготовка за кризата. И сега што се случува? Но останал мирен и присебен. Тука е, не бега. Не ја користи приликата кога овие се паднат и сите на земја па да избега. Како прославен стоел среде таа закоравена толпа, што сега безпомошно лежела Христосовите нози Учениците посматрале за немени од чудење и страф. Мегутоа сцената бргу се изменила. Толпата се прибрала, римските војници, свещениците и Јуда се собрале околу Христа, изгледале усрамени со својата славост и уплашени да не им побегне, откупителот пак поставил прашање кога го барат. Кој знае сега што размислувале, како да му кажеме сега, го каже. <laughs> да се случи пак истото. Или нешто полошо. <clears throat> Има ли докази дека оно што стои пред нив е Божиот син, но не го прифатиле осведочувањето? На прашањето кого го барате, пак, пак одговорил. Исус, э, одговориле, Исус Заракјанец. тој Спасителот рекол, покажувајќи кон учениците, ви кажав дека сум јас, ако ме барате мене, пуштете ги нив, да си одат. Знаел дека верата им била слаба, па настојувал да ги заштити од искушението неволјата. Бил готов да се жртвува за нив. Но тука е Јуда, да ја изврши својата улога, да ја одигра својата улога. Кога толпата влегла во градината, тој им бил водач, а него непосредно го придружувал, придружувал с просвещеник. Но Исусовите прогонувачи им дал знак, велики, оно што ќе го целивам, то е, држите го. Сега се однесува како да нема врска со нив, пристапувајќи му на Исуса го взел за рака како близок пријател, ослувајќи го здраво рави, го бакнал Исуса повеќе пати и како да плачел, се преправил дека го сожалува поради опасноста во која се наоѓа. А Исус како, како го ословил? Како што му рекол? Пријателе, замисли си доаѓаат, значи, ова се клучни моменти кога наистина Или ќе постапеме како Христа, или може би како Јуда, не дај Боже, или па како Петар и останатите. Толпата е тука, разбеснета, со стапови, со оружје, со што ти се не дошле. Јуда го целива, си ја одигрува својата улога, а Исус му вели, пријателе, зошто дојде? Неговиот глас трепеле од жалост, кога додал Јуда, зар со бакнеш го предаваш синот човечки. Овој повик треба да ја разбуди совеста на предавникот и да го трогне неговото закоравено срце, но честа, верност и човечката нежност го напуштиле. Немало веќе нежност кај него, немало чест, немало ништо. Стоел дрско и предизвикувачки, не покажувајќи никаква подготвеност да го да, да попушти му се предавал на сатаната и немал повеќе сили да му се спротистави. Исус него одбил бакнежот на предавникот. И сега е интересен а, настапот на учениците овде. Учениците мисле дека нивниот учител нема да дозволи да го фатат. Не можеле да смислат, знаете, предходно велел Петр, па нема шанси ти додиш да во Ерусалим. Па да завршиш така, не. Биле разочарани и огорчени кога ги виделе јажињата со кои почнале да ги врзуваат раците на оне што го сакале. Разлутениот Петар брго го извадил мечот и се обидел да го брани својот учител. Предходно кога требало да се моли, го нема никаде, спие, а сега кога имате акција, значи, предходно било досадно, мислам, нема ништо, што темно тамо мрачно, Исус клекнал се моли, а сега има акција, тука е Петар, значи, видите, ако не се молите, ако не се подготвувате за кризата, тогаш пред жганот, која ќе, не знам, ќе бидете навредени, ќе бидете предизвикани, може ќе извадите меч, тоа што не треба ќе го направите. И му оцекол увото на мал, увото на И иако не му било тоа целта, сакал главата, да, меѓутоа, веројатно Господ не дозволил такво нешто, се обидел да го брани својот учител. Што не го бранил предходно? Каде бил предходно во, во Гециманија? Видите, тоа се, тоа се опасностите. Ако на време не сме подготвени, кога избива кризата, ние не се однесуваме онака како што треба. И често пати се случува тоа во нашиот живот, мора да признаеме не, може би буквално не вадиме меч, ама си играме со мечеви често пат. Сечеме уши. Зошто? Затоа што не сме на молитва, затоа што не одржуваме заедници со Господа, не комуницираме со Него, не го прашуваме како треба, што треба, не велиме не моја, туку Твоја волја, Господе. Знаете, ова е клучен момент, јас на, еве, брат Гоце често пати има своји проблеми, кои навистина из големи проблеми минува. А, често пати кога ми се јави и јас највеќе му го спомнам овој пример. Начин како да се победи некоја славост, кај мене, кај секој од вас е тој. Тоа е одлуката што треба да ја донесете. Значи, ако јас правам некој греф, било што, тоа го правам затоа што така сакам. Што е друго? Одговорот на, на тоа прашање. Че јас треба да одлучам да ми се згади гревот и да, и да кажам Господе, не моја, моја волја е тоа да го направам, да бидеме реални, затоа што тоа го сакам. Ама не моја да биде твоја волја, тоа е одлучувачки момент, тоа е најтешкото за човек. Елен Вај така веле, че се друго направил Господ за нас. Неговиот дел е многу поголем од нашиот. Нашиот е токацок ама е клучен. А тоа е нашата одлука. Да му ја предадеме волјата на Господа. Да кажеме, не моја, твоја волја, Господе. Е, тука е победата. Ама ние тоа не го правиме. Значи, тоа е најтешкиот дел за човек. За грешната човечка природа. Да кажем, Господе, не моја, твоја волја. Не знам пред да избувнеме, да се испокараме со некој брат или било што. Господе, не е тоа Твоја волја. Свестни сме, знаеме, Господе, дай ми сила. Нека биде Твоја волја, не моја. Јас сега сакам да му удрам шамар, не знам што, ама тоа не е твоја волја. Да изведам мечот и да мавам. Видите кога ќе, ќе ви се појави утре джган <laughs> на неморални, на вакви, на такви, не знам, може ќе ви иде да земете да ги испотепате. Хомосексуалци било какви. Кој знае што се не очекува после 10, 15, 20 години, каков джган може да ни собере тука пред црква, да речеме која уште улав ќе стане овој свет. Како ние ќе постапуваме? Како постапил Исус? Исус видел што се случило, ги ослободил рацете. Иако римските војници сврсто ги држали, рекол, доста со тоа. Не треба така, Петре, доста со тоа. Престани. Тоаш го допрел ранетото уво и тоа веднаш оздравело. И потоа му вели на Петар, врати го мечот на неговото место, зашто сите што се факеат за мечот, од мечки загинат. И ово е завршниот цитат. Вели, учениците се исплашили кога виделе како Исус дозволува да го фатат и да го врзат. Биле навредени што морал да го поднесе ова своја и нивно понижување. Ова било понижување понижување, на вистина понижување. Денеска некој кажа, зорено беше, секој ден со лисиците во суд, да ве шета, да ве, не знам, било што или. Тоа е понижување. Биле навреденици значи, што морал да го поднесе ова и нивно понижување. Не можеле да го разберат неговото однесување и тие го обвинувале што и се подчинил на, на, на, на, на джганот му се подчинил. Во, во својата огорченост и страф, Петар храбриот Петар, кој што посегнал по меч, сега прв предложил самите да се спасуваат. Гитлал тога. Прифаќајќи го овој предлог, го оставија сите и побегнаа. Како што сами откажа во Јован 16.32. Што велеше еш Петар, не, аз нема никој да тоа. А еве сега првиот дава предлог – иако бил спремен да го брани Исус. Но видел, не, може не можеле да сватат. Значи, затоа што не биле на ниво тогаш кога требало, не биле на молитва, не бдееле, туку спиеле, потоа се име некако чудно, се име несватливо, кога доаѓа кризата. Не можат да поврзат едно со друго. Јован 16.32 Исус вели, еве иде часот и веќе дојде за да се Разбегате секој на своја страна и да ме оставите мене сам. Но, додава, но сепак не сум сам, зашто татко ми е со мене. Но во Гециманија дури и таа разделба ја почувствувал. И затоа била таа надприродна интервенција Гаврило да дојде да го посети, да го охрабри. Што ќе направиме ние? Дали ќе се разбегаме ние во времето на криза? Или ќе бидеме, ќе останеме смирени? да се подсетиме на оние стихови во Прво Петро кај што вели, значи, го мала, го плука, го, а тој оставаше. Века, ништо, ништо уста не отвараше. Не е едноставно, не е лесно да, да се поднесе еден некој кој што провокатор те провоцира, не знам што, а камо ли цел джиган, толпа на луѓе. Вие да останете мирни, достоинствени, затоа што сте сигурни, затоа што имате тесна заедница со Отецот знаете кој е правиот пат и како треба. Че значи, нека Господ не ни помогне, не поучи како да можеме да се справиме со кризите во нашиот живот, но и оние тешки кризи кои што надоаѓаат. Да го следиме Исуса како што пишува во Откровение 14.4. Тоа е единственото решение. Доследно и верно да го следиме во секој негов чекор да постапуваме како што тој постапуваше. Амин.